Book 2 13. Δεκατρία Δεκατρία Κιτσακάμ Δραστηριότητες Δραστηριότητες Ματάταμ αραϊ Τι κάνει η Μάρτα Τι κάνει η Μάρτα? เธอทำงานในสำนักงาน Δουλεύει στο γραφείο Δουλεύει στο γραφείο. เธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ Δουλεύει στον υπολογιστή Δουλεύει στον υπολογιστή. มาท่าอยู่ที่ไหน Πού είναι η Μάρτα? Πού είναι η Μάρτα? ที่โรงหนัง Στο σινεμά Στο σινεμά. เธอกำลังดูหนัง Βλέπει μια καινούρια ταινία Βλέπει μία καινούρια ταινία. ปีเตอร์ทำอะไร Τι κάνει ο Πέτερ? Τι κάνει ο Πέτερ? เขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย Σπουδάζει στο πανεπιστήμιο Σπουδάζει στο πανεπιστήμιο. เขากำลังเรียนภาษา Σπουδάζει γλώσσες Σπουδάζει γλώσσες. ปีเตอร์อยู่ไหน Πού είναι ο Πέτερ? Πού είναι ο Πέτερ? ที่ร้านกาแฟ Στην καφετέρια Στην καφετέρια. เขากำลังดื่มกาแฟ Πίνει καφέ Πίνει καφέ. พวกเขาชอบไปไหน Πού τους αρέσει να πηγαίνουν? Πού τους αρέσει να πηγαίνουν? ไปดูคอนเสิร์ต Σε συναυλίες Σε συναυλίες. พวกเขาชอบฟังดนตรี Τους αρέσει να ακούν μουσική Τους αρέσει να ακούν μουσική. พวกเขาไม่ชอบไปไหน Πού δεν τους αρέσει να πηγαίνουν? Πού δεν τους αρέσει να πηγαίνουν? ไปดิสโก้ Στην δίσκο Στην δίσκο. พวกเขาไม่ชอบเต้นร Δεν τους αρέσει ο χορός Δεν τους αρέσει ο χορός.